littafin nan ne mai suna waye ta kaunata littafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmed mai dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya dawo kafin wannan mun tsaya ne inda gwaggwa take cewa Maryam ke ni rufe mun baki yaushe za a bari sai abu ya ɓaci tukunna in ban tsaye da abu ba ba kullum haka zaki so ki saka ni a gaba kina yi min kuka ba ita dai Maryam shiru tai amma dai har ga Allah ba ta son ta je wajen wannan mugun ta san ko mata je aikin banza ne ba dainawa san yi fa Halima kuwa sai faman cewa take eh wallahi goggo ya kamata ki je domin ayi wata karhanci Goggo ta ce ƙale ta Halima in ita bata san abin da take ba to ni na sani washe gari Maryam Halima goggo tare suka jera har cikin makarantar su Halima sai ta jagoranci goggon har gindin da ɗan aji shida inda yake zaune shi kadai yake kuma kallon duk wanda ya shigo tun daga nesa ya kura musu ido da ya gano wajen su suka so kallon shi kawai yake har suka ƙara so inda yake suna zuwa Halima da Maryam suka yi saurin rasunawa suna kai da shi sannan suka yi nil down goggo ita ma ta ce sannu malam cikin girmamawa ya saurin gaishe ta gaba ɗaya shi yana kanta bayan sun gaisa ne goggo ta kalli Halima ta ce shine malamin naku Halima ta yi saurin cewa eh shine goggo Gwaggo juya tana kallon shi tace wajen ka na so malam. saurin gyara zaman shi yana faɗin to gogo za zauna a nan ne ko za mu sa ofis mu? Maryam da Halima suka yi saurin kallon juna ganin yadda hadda cewa kasar su gogo kamar yadda ya ci Halima ta kira ta a yanzu. gogo tace ce a'a babu komai nan ma ya isa ɗan nan. Ta zauna a kusa da shi akan barandar. Gwaggwa ta kalle shi ta ce na zo neman alfarma ne a wajen kamalan akan wannan yarinyar. Ta nuna Maryam da ɗan yatsanta sannan ta ci gaba. Akan tallan da take kawowa makarantar nan wanda kuka hana. To ni ma na hana ta dan na san dokar makarantar ce bai kamata in biye mata tai ta karyawa ba. Shi yasa ni ma na hana ta kawowa. nace idan ya so ta hakura da wanda take sayarwa a gida take kuma kaiwa islamiyya. to shine kuma jiya sai gashi sun da daga islamiyya har da kukanta suke sai da min wai malamin nan nasu na makarantar boko yau ma ya gansu a hanyar suwa islamiyya. to amma ya kwace madarar yau ma to shine gaba ɗaya ban ci daɗi ba saboda mera mamaraini ya ce ba uwa ba uba bata ma san su ba ubanta tun tana ciki ya mutu warta kuwa a ranar da aka haife ta bata ma san me ta haifa ba ta koma ga mahalicinta me ce uwarta me ce ubanta sai abin da nayi wa Maryam a rayuwarta yar sana'ar madaran nan da take ba karamin taimaka mata yake ba kuma ni ma ina samun sauki tunda tana taimakawa kanta abubuwa da dama musamman ma a harkar karatunta to shine nace bari in zo in nemi alfarma dan Allah dan annabi ka rabu da ita ta dinga kaiwa islamiyya tunda nan din ba a hana ba saboda har ga Allah ba na son abin da zai bata wa mai rama rai kai hakuri malam dan Allah ya saurin juyowa yana kallon gwaggon. cikin maganar shi ta isa da nutsuwa yace babu komai gwaggo ta ci gaba da kaiwa can din abin da yasa ma ba ma son mu ga yaran suna irin waɗannan ƙananan sana'o'in saboda yana ɗauke musu hankali ne akan karatun su sai kaga ba sa mai da hankali sannan kuma ita ta sani da a ce wani malami ne ya kama ta ko disiplin masta su to ba ƙaramin punishment wato horo za ta sha ba saboda haka ya kamata ki saka musu ido kar irin wannan ƙananan tallace tallacen ya ɗauke musu hankali akan karatu wannan ma ina jikar ki ce ko ko kawarta ce domin naga ko da yaushe suna tare ya nuna mata Halima Gwaggo ta ce ita ma jika ta ce ta shine wan mahaifiyar Mairama su biyu rak nake da su ita ta rasu wajen haihuwar Maryam din ya ɗan shiru cikin jimami sannan ya ce Allah sarki Allah ya ji kanta da rahama Gwaggo ta miƙe zai tana gyara lulluɓinta ta ce amin. Sannan ta sake cewa to na gode sosai fa malam domin nisan koma. Maryam kanta a ƙasa duk haushin gwaggo ya kama ta ganin yadda ta wani ta ƙarƙare take ba shi bayani a kanta. Halima ta ce gwaggo mu je mu raka ki can ƙarshen titi ki tafi gida. Ya saurin kasa Halima da cewa a'a bar ta kawai ku je aji dan an fara shiga kar malami ya shiga ba kwanan mu je in raka shi gwaggo gwaggo ta ce to dan nan nagode suka jera shi da gwaggon dan ya raka ta su kuma suka kama hanyar zuwa aji Halima ta kalli Maryam ta ce ke wallahi na zaci ya za a yi da shi sai na ga gaba ɗaya duk kunya ta kama shi Maryam ta ce shi dai ya sani ni dama buri na ya sakar min mara da haka dai suka ƙara ajin su bayan an yi haka da wajen sati biyu Maryam da Halima za su tafi Islamiyya a daidai wannan kofar gidan da suka ga malamin su a kwanaki yau ma suna saune amma sun kai su wajen biyar a watan har da mai gadin Halima ta saurin cewa kin ga yau ma malamin a kofar gidan can. Maryam ta saurin dukar da kanta ƙasa tana faɗin mu koma can tsallakan titin kar kuma ma mu kalli inda yake. Dandanan kafin ne wannan har sun koma ɗaya ɓangaren. Ba su san tun karyo kwanar su ya gansu ba. shi kawai ya saboda ya san saboda shi suka canza hanya. ta dawo daga gidan Harira ta aike ta sabu hankalinta yana gida tana Allah Allah ta koma dan za su je kasuwar Ribi ita da Halima da Anta Hadisa gashi bata yi wanka ba kar su so suna kiranta dan ita babu abin da ta tsana irin a ce ana kiranta duk sai ta ta ruɗe ce wani yaro yana faɗin ke ke ke Mai saurin juyowa tana kallon sa ya ƙara so kusar ita yana faɗin wai ki je in ji wancan ya nuna mata shi yana tsaye a gindin bishiyar gidansu wali da ƙawar anta hadisa yana tsaye a gindin bishiyar gidansu wali da ƙawar anta hadisa ya saka duka hannayensa a cikin aljihun wandonsa ya ƙura mata ido ai kuwa tana hango shi ba ta tsaya ɓata lokaci ba ta kwasa da gudu shi kansa yaron da aka aiko ɗin tsayawa ya kawai yana kallanta ita kan ko gwaiwaye ba ta yi ba har ta faɗa zauren gidansu tana haki ta daɗe sai a sauran tana bai da numfashinta dan kar ta shiga gidan cikin gidan gwaggo ta tambaye ta gudun me take yi ko kuma ta mata fada ta ce har yanzu ba su da hankali ita da Halima suna guje-guje kamar wasu ƙananan yara a hankali ta leƙo da kanta daga cikin zauren tana hango inda ta ganshi amma ba ta ga kowa ba to ta san ya tafi kenan tunda ya san ba za ta yarda ta je wajensa ba to amma dai zuciyarta ƙal tunanin yaya za su ƙare gobe a makaranta take yi da shi to ita yaya ma za a ke yarda ya ganta tunda ta san baya ɗaukan yan ajin su sai da su ta dawo daidai sannan ta shiga cikin gidan ta kai wa gwaggwa saƙonta da suka fito za su tafi kasuwa ma ba ta yarda ta ba wa Halima labarin yadda suka yi ba saboda ba ta son ko kaɗan wata hulɗa ta ƙara haɗa ta da shi washe gari kuwa cikin fargaba ta isa makaranta duk hanyar da ta san za su haɗu ta kauce ta dan in fita ta rama ta yi da aka buga bayan an yi haka da kwana biyu ta fito daga ajin su da safe za ta shiga ɗaya ajin bata ankara ba kawai ji ta yi ta bugi mutum ledar da ta fiyo fiyo wata a ta faɗi ƙasa sai dai ruwan bai tashi ba ta yi saurin ɗago kanta tana kallon wanda suka yi karan Gaban ta ya mummunan faduwa gani shi a tsaye ya sufa mata idanunsa da ke sa ta faduwar gaba fuskar nan kuwa ya ɗaure ta tamau babu alamun wargi sai saurin durƙusawa ƙasa tana faɗin a'yan am sa ya sake hararar ya goce ta ya fara tafiya yana faɗin follow wato ta biyo shi cikin ta ya mugun sanyi ji ta tamkar ta sura da gudu sai dai ta san idan ta gudu ma ina za ta je ƙarin fargabar ma ne, dama tana cikin kes ɗinsa ya kira ta ta sura da gudu yau kuma gashi ta bangaje shi kuma ta san Allah ne kadai zai kwace ta a wajensa Ta tafi bayansa a hankali tamkar kasar da kwai ya fashewa a ciki ji take yi tamkar ba za ta iya ɗaga ƙafarta da karfi ba haka har suka isa gindin bishiyar da dake gaban ɗan aji shida wanda yawanci a wajen suka fiye zama shi da sauran ƴan uwansa malamai ƴan bautar ƙasa ya ja kujera ya koma can gefe ya zauna a kai dama malamai biyu ne a wajen suna zaune ta rusuna ta gaida su sannan ta wuce inda yake tana zuwa kwatai mil daud aka fassa mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu da yau